lingvo problemoi estigas san problemoin. La cent quina Universala Congreso de Esperanto en Canado en la jaro 2012 estigis grandan interesigion pritiu lando flanque de la tutmonda esperantistaro. La desiro coni rician, bone organizitan, securan landon cun alta nivelo de educo cae de sociae atingoi, faras la eventon absolute visitinda. Al tio aldonigas multae natur belajoi. Canado, sen dube, estas parto de la tiel nomata unua mondo. Tamen, malgrau dia alta grado de evoluo, ciu oni raitas diri che ne existas lingvo problemoi en tiu belega lando, Estas interesse consideri citium demandon, char iui homoi supposas che ricezzo cae technologio facile solvas lingvo problemoin. Ni vidu unu exemplon. La fame conata usona medicina revuo JAMA publicigis antao nelonge curiosan esploron faritan en la urbo Toronto, provinzo Ontario relate al du locai hospitaloi. La demando estis la iena. Ciu revenado de pacientoi al la sucur departementoi cae re en hospitaligoi estas sam nombra depende de tio ciu pacientoi havas plenan au ne plenan regadon de la angla lingvo oni suspectas che lingvo nivelo relate la anglan influas la securetson cae qualiton de san flegado en tiui hospitaloi. Por clarigi tion, oni, dum quelcae monatoi, pristudis la revisitoin cae reen hospitaligoin de malsanuloi cun acutai cae cronicae malsanoi, ciui revenis heimen post passigo de iom da tempo en tiui hospitaloi. Oni calculis ancau la nombron da pacientoi es preferata lingvo ne estas la angla. Oni concludis che pacientoi cioi havas limigitan possedon de la angla lingvo revenis alla hospitalo pli grand nombre ol pacientoi plene posedantai la anglan. Tio diferenzo montrigas se la concerna malsano postulas complica in clarigoen ciam la paciento iras heimen. Exemple, se temas pri cor malsano. Pacientoi devas bone compreni la informoin pri heima mem zorgado. Compreneble, tia spezia esploroi en havas diversa in limigoina, char multe factoro influas la severezzo de la malsano mem, eduxis nivelo, comparebletso inter hom grupoi, gradoi de lingvo possedo, tio esploro tamen atentigis la medicinista in servoin pri la besono zorgi chu homoi bone comprenis la in pri reima mem zorgado, depende de sia lingvo capablo. La urbego Toronto estas la plei granda en Canado con siai pli ol du como quin milionoi da enlogiantoi. Gi estas finanza cae cultur riccia centro considerata ciel unu el la plei alt qualitai viv locoi en la mondo. La cefa lingvo estas la angla, sed lau informoi oni parolas tie pli ol cent sesdec lingvoin. Vera babelturo.